ขณะที่เจ้าขวาง แต่ทว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่ขว้าง และเพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างดีงามจากพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้นั่นแหละคือการตอบแทนอย่างดีงาม และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทำให้อุบายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่อนแออินตัสติฮูฟะกดจาอักุมุลฟัตห์วะอินตันตะฟะฮุวะขัยรุลละกุม و ิ ن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين หากพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขาด แน่นอนการที่ขาดนั้นก็ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว และถ้าหากพวกเจ้าหยุดยัง้งมันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้ากลับไปทำการรุกรานอีก เราก็จะกลับไปช่วยให้พวกเจ้าแพ้อีก พักพวกของเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์ อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลย และแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็ตาม และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาทั้งหลาย يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าผินหลังให้แก่ท่านขณะที่พวกเจ้ากำลังฟังกันอยู่ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่า พวกเราได้ยินแล้วในขณะเดียวกันพวกเขาหาได้ยินไม่อินนชัรรดดวาบอินดัลลอฮิสุมมุลบุกมุลลดีนายากินูนแท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่ง ณอัลลอฮ์นั้นคือที่หูหนวก เป็นใบซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญา และหากอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าในตัวพวกเขานั้นมีความดี แน่นอนก็จะทรงให้พวกเขาได้ยินและหากพระองค์ทรงให้พวกเขาได้ยินแล้ว แน่นอนพวกเขาก็ผินหลังให้ โดยที่พวกเขา เป็นผู้ที่ชอบผินหลังให้อยู่แล้วยาอายฮัลลดีนอามนุสตจีบูลิลลาฮิวะลิรรสูลอิดาดะอาคุมลิมายุฮีคุมวะลลลมูออัันนฮ و ฮูล م و ยนัลมรอิวะกลบิฮิวะอันนหูอิลัยฮิ ه ุ ح ชรูนโอผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลเถิด เมื่อเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวา พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขา และแท้จริงยังพระองค์นั้น พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุมนุมและ واعلموا أن الله شديد العقاب และพวกเจ้าจงระวังการลงโทษ ซึ่งมันจะไม่เพียงประสบแก่บรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่พวกเจ้า โดยเฉพาะเท่านั้น และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون และพวกเจ้าจงดำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดิน โดยที่พวกเจ้ากลัวว่าผู้คนจะโฉบเฉี่ยวพวกเจ้าไป และพระองค์ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิงและได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์และได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าทุจริตต่อ อัลลอฮ์และรอซูล และจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าก็รู้ดีอยู่และพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆ ของพวกเจ้านั้น เป็นสิ่งทดสอบอย่างหนึ่งเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณนะที่พระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวงยาอยุฮัลลดีนอามานูอินตัตตักุลลอฮยัจอัลลคุมฟุรกานาวยุคัฟฟิรอันคุมซยอาติคุมวยัฆฟิรลคุมวัลลอฮุดุลฟัลลิลอซีมโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้า สิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงและความเท็จ และจะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกไปจากพวกเจ้า และจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วย และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวง وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين และจงรำลึกถึงขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายต่อเจ้า เพื่อกักขังเจ้าหรือฆ่าเจ้า หรือเพื่อขับไล่เจ้าออกไป และพวกเขาวางอุบายกัน และอัลลอฮ์ก็ทรงวางอุบาย และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่เยี่ยมกว่าในกระบวน ผู้วางอุบาย وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين และเมื่อบรรดาองค์การของเราได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟัง พวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ยิน หากเราประสงค์แน่นอน เราก็พูดเช่นนี้แล้ว สิ่งนี้ใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นถ้อยคำของคน สมัยก่อนๆที่ถูกขีดเขียนไว้เท่านั้น และจงรำลึกถึงขนาดที่พวกเขากล่าวว่า โอ้อัลลอฮ์หากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากที่พระองค์แล้วไซ ก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟากฟ้า ตกลงมาดังฝนแก่พวกเราเถิด หรือไม่ก็โปรดทรงนำการลงโทษอันเจ็บแสบลงมาแก่เรา وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون และพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลงโทษพวกเขา ขณะที่เจ้าอยู่ในหมู่พวกเขา และอัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษพวกเขา โดยที่พวกเขาขออภัยโทษต่อพระองค์ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون และไม่มีอะไรแก่พวกเขากระนั้นหรือที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษพวกเขา ทั้งๆทที่พวกเขาขัดขวางไม่ให้เข้ามัสยิดฮารอมและพวกเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้คุ้มครองมัสยิดนั้นด้วย ผู้คุ้มครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่ นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ มิปรากฏว่าการละหมาดของพวกเขาณบ้านของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างอื่น นอกจากเสียงหวีดและการตบมือเท่านั้น ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาอินนัลลดีนกฟรูยุฟิกูนอัมวาลฮุมลิยุดดูอันสบีลิลลาห์ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น จะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อขัดขวางผู้ศรัทธาให้ออกจากทางของอัลลอฮ์และพวกเขาก็จะบริจาคมันต่อไป ภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจ แก่พวกเขา และพวกเขาก็จะรับความปราชัยด้วย และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยานนะอยบวยจอ ل ลล ل خ บ ي ث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ج م ي ع ล فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون เพื่อที่ อัลลอฮ์จะทรงแยกคนเลว ออกจากคนดี และจะทรงให้คนเลว ซึ่งบางส่วนของพวกเขา อยู่บนอีกบางส่วน โดยจะสมพวกเขา ทั้งหมดไว้เป็นกอง และพระองค์จะทรงให้พวกเขา อยู่ในนรกยานนำชนเหล่านี้แหละ พวกเขา คือผู้ที่ขาดทุน قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่า หากพวกเขาหยุดยั้งการกระทำที่แล้วมา ก็จะถูกรับการอภัยโทษ และหากพวกเขากลับมาต่อต้านอีกแท้จริงแนวทางของคนก่อนๆนนั้น ได้ผ่านมาแล้วและพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้น และกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้น ถ้าหากพวกเขาหยุดยัง้งแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขากระทำ และหากพวกเขาผินหลังให้โดยไม่หยุดยัง้ง ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครอง พวกเจ้าผู้ทรงคุ้มครองที่ดีเลิศ และผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير และพึงรู้เถิดว่าทรัพย์สินใดที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกนั้น แน่นอนหนึ่งในห้าของมัน เป็นของอัลลอฮ์และเป็นของรอซูล และเป็นของญาติที่ใกล้ชิดของท่านรอซูล และบรรดาเด็กกำพร้าและบรรดาผู้ขัดสนและผู้เดินทางหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่เราได้ลงมาแก่บ่าวของเรา ในวันแห่งการจำแนกระหว่างการศรัทธาและการปฏิเสธ คือวันที่สองฝ่ายเผชิญหน้ากัน และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง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 و จงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าอยู่ด้านหุบเขาที่ใกล้กว่า และพวกเขาอยู่ด้านหุบเขาที่ไกลกว่า และกองคารวานนั้นอยู่ต่ำกว่าพวกเจ้า และหากพวกเจ้าต่างได้สัญญากัน แน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมขัดแย้งกันแล้วในสัญญานั้น แต่ทว่าเพื่อที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงให้งานหนึ่ง เสร็จสิ้นไป ซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้ว เพื่อว่าผู้พินาศผู้ปฏิเสธศรัทธา จะได้พินาศลง โดยหลักฐานอันชัดแจ้ง และผู้มีชีวิตอยู่ ผู้ศรัทธาจะได้มีชีวิตอยู่โดยหลักฐานอันชัดแจ้ง และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور จงดำลึกถึงขนาดที่อัลลอฮ์ทรงให้เจ้าฝันเห็นพวกเขามีจำนวนน้อย และหากว่าพระองค์ทรงให้เจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนมากแล้วไซแน่นอน พวกเจ้าก็ย่อมย่อท้อกัน และขัดแย้งกันในเรื่องนั้น แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้ปลอดภัย แท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอกและจงรำลึกถึงขนาดที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อย ในสายตาของพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากัน และทรงให้พวกเจ้ามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเขา เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไป ซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้ว และยังอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปยาอยฮัลลดีนอามนูอิดาลกีตุมฟิอตันฟับุตู واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จงยืนหยัดต่อสู้เถิด และจงรำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จและ ي ع و ا الله ورسوله و و ل ه واصبروا إن الله مع الصابرين และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกัน จะทำให้พวกเจ้าย่อท้อและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป และจงอดทนเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนทั้งหลาย ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط และจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไป ด้วยความหยิ่งพยองและโอ้อวด

وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب และจงรำลึกถึงขณะที่ชัยตอน ได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่สวยงามแก่พวกเขา และมันได้กล่าวว่า วันนี้ไม่มีผู้ใดในหมู่มนุษย์ ชนะพวกเจ้าได้ และแท้จริงนั้น ฉันคือผู้ที่ช่วยเหลือพวกเจ้า ครั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นกัน แล้วมันก็กลับส้นเท้าทั้งสองของมัน แล้วกล่าวว่า แท้จริง ฉันไม่ข้องเกี่ยวกับพวกเจ้า แท้จริงฉันกำลังเห็นสิ่งที่พวกเจ้าไม่เห็น แท้จริง ฉันกลัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم จงรำลึกถึงขณะที่บรรดาผู้กลับกรอกและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรค กล่าวว่า ที่ได้ลวงผู้คนเหล่านี้ นั้นคือศาสนาของพวกเขาเอง และผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์แท้จริง อัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาณ ولو และหากว่าพวกเจ้าเห็นขณะที่มาลายกะเอาวิญญาณของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขามาลายกะ จะตีใบหน้าของพวกเขา พวกปฏิเสธศรัทธาและหลังของพวกเขา และกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งการเผาไหม้นั้นเถิด ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد นั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือพวกเจ้า ได้กระทำไว้ก่อน และอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้อาธรรม แก่บ่าวทั้งหลาย كدأب آل ف ر ع ล ن والذين م บลิฮิม كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิรูและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขา ซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาเอง แท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังและผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ ذلك بأن الله لم يك غ ي ر نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم นั่นก็เพราะว่า อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้ทรงเปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆ ที่พระองค์ได้ทรงประทานมัน แก่กลุ่มชนหนึ่ง

ช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิรูนและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขา ซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขา และเราก็ได้ทำลายพวกเขาเนื่องโดยความผิดของพวกเขาเอง และเราได้วงวานฟิรูนจมน้ำตาย ซึ่งทั้งหมดนั้นเคยเป็นผู้อาธรรม อินนชรรดดวาบอินดัลลอฮิลลดีนกฟรูฟะฮุมลายุมินูนถ้าจริงสัตว์โลกที่ชั่วร้ายยิ่งณนะที่อัลลอฮ์นั้นคือบรรดาผู้เนรคุณ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธา الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون คือบรรดาผู้ที่เจ้าได้ทำสัญญาไว้ในหมู่พวกเขา และพวกเขาก็ได้ทำลายสัญญาของพวกเขาเสียทุกครั้งไป โดยที่พวกเขาหาเกรงกลัวไม่ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ถ้าพวกเจ้าจับพวกเขาได้ในการรบก็จงขับไล่ผู้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขา ด้วยการลงโทษพวกเขาให้เป็นเยี่ยงอย่าง เพื่อว่าพวกเขาจะได้สำนึก وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين และถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทุจริตจากพวกหนึ่งพวกใด ก็จงโอนสัญญากลับคืนให้แก่พวกเขาไป โดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกัน แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่า พวกเขาได้หนีรอดไปได้ แท้จริงพวกเขาไม่อาจทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถได้ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ۖ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون และพวกเจ้าจงตระเตรียมกำลังและม้าเอาไว้สำหรับป้องกัน พวกเขาตามที่พวกเจ้าสามารถ โดยที่พวกเจ้าจะทำให้ศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่งนั้น และพวกอื่นๆอีกอื่นจากพวกเขา ซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา แต่อัลลอฮ์ทรงรู้จักพวกเขาดี และสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์นั้น สิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วน โดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอาธรรมเลยและหากพวกเขาโอนอ่อนมาเพื่อการประนีประนอมแล้ว จ้าก็จงโอนอ่อนตามเพื่อการนั้นด้วย และจงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เถิดแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ว่าอิยูรีดูอัยยัคดาอูกฟะอินนะฮัสบะกัลลอฮ์ฮฮุวัััลลิอยยดะกบนรีิวะบิลมุอ์มินีนวะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิฮิม لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم และถ้าหาพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้าแล้ว พระองค์คือผู้ที่ได้การสนับสนุนเจ้าด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ และผู้ศรัทธาทั้งหลายอีกด้วย และได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขา หากเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดไป เจ้าก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาได้ แต่ทว่าลอนั้นได้ทรงให้ความสนิทสนมระหว่างพวกเขา และแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين โอ้นบีอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้า และแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าด้วย อันได้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยุฮันนบีฮัรริฎิลมุอ์มินีนอะลัลกิตาล إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون โอ้นบีจงปลุกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิด หากปรากฏว่าในหมู่ของพวกเจ้ามียี่สิบคนที่อดทน ก็จะชนะสองร้อยคน และหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคน ก็จะชนะพันคน ในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เข้าใจ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين บัดนี้อัลลอฮ์ได้ทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าแล้ว และทรงรู้ว่าแท้จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีความอ่อนแอ ดังนั้นหากในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคนที่อดทนก็จะชนะสองร้อยคน และหากในหมู่พวกเจ้ามีพันคนก็จะชนะสองพันคน ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนทั้งหลาย